Pabaigė šias kalbas, Jėzus pasitraukė iš Galilėjos ir atėjo į judėjos rytį už Jordanėje. Paskui jį sekė gausų žmonių būrei. Jis ten juos gydė. Tuomet pas jį atėjo fariziejų. Spesdami pinklės, jie paklausė, ar galima vyrui dėl kokios nors priežasties atleisti žmoną. Jis atsakė, argi neskaitėte, jo kūrėjas iš pradžių sutvėrė žmonės kaip vyrą ir moterį ir pasakė, todėl vyras paliks tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos ir du taps vienu kūnu. Taigi jie jau nebe du, o vienas kūnas. Ką tad Dievas sujungė, žmogus te neperskiria. Tada jie klausė, o kodėl Mozė liepė duoti skirybų raštą atleidžiant žmoną? Jis atsakė, Mozė leido jums atleisti savo žmonas dėl jūsų širdies kietumo, bet pradžioje taip nebuvo. Taigi aš jums sakau, kas atleidžia žmoną, jei ne dėl ištvirkavimo ir veda kitą, svetimauja, ir kas atleista ją veda, svetimauja. Tuomet mokiniai sakė, jei tokie vyro ir žmonos reikalai, tai neverta vesti. Jėzus atsakė, ne visi išmano tuos žodžius, o tik tie, kuriems duota išmanyti. Juk yra eunuchų, kurie gimė tokie iš motinos iščių, yra eunuchų, kuriuos tokius padarė žmonės, ir yra eunuchų, kurie patys save tokius padarė dėl dangaus karalystės. Kas pajėgia išmanyti, tai išmano. Anuomet atvesta pas jį vaikų, kad uždėtų rankas ant jų ir pasimelstų. Mokiniai draudė. Bet Jėzus tarė, leiskite mažutėlius ir nedrauskite jiems ateiti pas mane, nes tokių yra dangaus karalystė. Ir uždėjęs ant jų rankas, jis keliavo toliau. Štai vienas jaunuolis prisertino prie Jėzaus ir paklausė, Mokytojau, ką gerą turiu daryti, kad įgyčiau amžiną į gyvenimą? Jis atsakė, kam manęs klausė apie gerą? Vienas tai yra gerasis. O jei nori įeiti į gyvenimą, laikykis įsakymų. Tas paklausė, kokių? Jėzus atsakė, nežudyk, nesvetimauk, nevok, melagingai neliudyk, gerb savo tėvą ir motiną, mylėk savo artimą kaip save patį. Jaunuolis tarė, aš viso to laikausi, ko dar man trūksta. Jėzus atsakė, jei nori būti tobulas, eik parduok, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet ateik ir sek paskui mane. Išgirdęs tuos žodžius, jaunuolis nuliūdęs pasišalino, nes turėjo daug turto. Tada Jėzus tarė savo mokiniams. Iš tiesų sakau jums, turtuoliui nelengva patekti į dangaus karalystę. Ir dar kartą jums sakau, lengviau kupranugariu išlysti pro adatos ausį, negu turtuoliui patekti į Dievo karalystę. Tai išgirdę mokiniai labai sumišo ir klausė, tai kas galės būti išgelbėtas? Pažvelgęs į juos, Jėzus tarė, žmonėms tai negalimas daiktas, o Dievui viskas galima. Tada Petras jį paklausė, štai mes viską palikome ir sekame paskui tave. Kas mums bus už tai? O Jėzus jiems atsakė, iš tiesų sakau jums, pasaulio atgimime, kai žmogaus sūnus sėdės savo šlovės soste, jūs, mano sekėjai, irgi sėdėsite dvylikoje sostų, teisdami dvylika Izraelio giminių. Ir kiekvienas, kas paliko namus, brolius, seseris, tėvą, motiną, vaikus, dirvas dėl manęs, gaus šimteriopai ir paveldės amžiną į gyvenimą. Tačiau daugel pirmų bus paskutiniai ir daugel paskutinių pirmi.